menika alhamdulillah kala wau beliau maringi kabar dhateng kawula intinipun beliau istirahah kranten menjagi kesehatanipun kala winginane saking langitan dados boten saged rawuh lan beliau nyuwun dipun dongaaken dhateng kita sedaya mugi-mugi enggal dipun paringi sehat enggal diparingi saged tambah kiat anggenipun ngemong kula lan panjenengan sedaya. Dalu menika membahas babu ada di dukhulil khala'i. Niki bab kolak intine, Bud. Neng kolak mboten sembarang kolak. Kangge sing dahar siap-siap mawon niki badhe ngrembug kolak. bab nerangake adab masuk kamar mandi kamar kecil niku bahasa repi Arab kholak ngono iki sing mangan roti ya monggo diangen-angen fa iza qasatta baital mai kholak niku sami kalih baitul ma omae banyu perlu kula aturaken kamar mandi niku ane tiang-tiang soleh sirian dados janipun kamar mandi niku nggih memang malayati mul wajib sesuatu sing nek mboten wonten barang sing wajib mboten sempurna tapi perlu dipun ngertosi bilih WC niku kamar kecil niku panggonane mbah setan mbah setan kata saestu niku sampai mangke disunahno nek mlebu niku sirahe aja sampai bukaan. Supaya mboten kena labete setan sing nunggu nak ngarepan niku. Lah niku diangen-angen sareng-sareng intine ya aja sering-sering mlebu kamar kecil. Lho, anane mboten sering mlebet kamar kecil nggih sarate, nggih nisbate tiang dahar nggih jangan keterlaluan. Kula saged nyaritakaken, sagete akan mugi mungkin oleh barokah. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari niku dicerita diceritakaken dening Habib Zain bin Sumir nek mlebet kamar mandi niku kamar kecil mboten kamar mandi dalam tanda kutip bebucal niku seminggu sepindah karena setiap hari sing didahar niku kacang niku nek cara basane mriku alful biji kacang niku pitung iji tok pitung iji tok til <laughs> mboten kok awak dhewe kan mangane kacange pitu ning pitung toples dadi ya wis beda pitu ning pitung toples ngoten mawon ya setelah rong piring lah ngono nah iki lan otak watuk iki <laughs> alhamdulillah kula nate dicriyosi guru kita sedaya Al Habib Syekh niku boponipun Habib Syekh Maulana Al Habib Abdul Qadir niku gadah tiyang sepuh namine Habib Abdul Rahman jenengan pun biasa mireng Abdul Rahman niku nek maringi putra-putrane dahar saking boten gadahe beliau-beliau niku saged dahar sedinten sedalu niku kata-katae kurma telung iji sedina sewengi. Habib Abdul Qadir niku abahe bibseh riyen daris dinten sedalu niku rata-rata kurma tiga. Terkadang ngentikane Habib Syekh kurma tiga niku sak omah. Dadi nek dahar dimut dimut muter mangke balik neh dimut neh muter balik ngantek griwil cilik-cilik entek ngoten. Niku syarate sedina kudu khatam salat limang wektu kanthi berjamaah nek mboten ora diparingi lho ngoten niku tiyang riyen kiat saudara-saudara sakniki niku sembarang warek krungu adzan turu sebabe napa ghiza urruh aqwa min ghiza iljasan panganane nyawa niku Luweh ndadekno wong tambah kuat katimbang panganane awak. Mangkane monggo diangen-angen tiyang soleh niku amale soleh atine soleh prilakune soleh sing dilampahno nggih ngoten-ngoten niku. Tiang-tiang solihin riyen niku subhanallah nek diangen-angen nggih. parek dateng rahmate Allah, tetapi nek ditingali cara tingkah dhahire, ya Allah. Walaupun ketingale mboten saged napa-napa, niku dhahire. pun kadang kita jangan tertipu. Ayo ngaku melu burdah bolak-balik wis anger malam Minggu legi, masya Allah udan aku mangkat. Makanya kadang kita niku perlu ndonga kali Gusti Allah, muga-muga diparingi mobil kabeh ngono. Wah, iki sing amin ketok tenan nek bab mobil ki amin loro. Masalahe nopo? Nek mboten gadah mobil ki nek wayah ngeten niki wau ya memang ngrasa-rasen mangkat kok. Kok umpama kula ora perkara memang niki tugas ngono watane ya mikir oh, roti siji. Mikir kula lho. Nek sampean mboten. Dados intine ku ngenes. Tapi merekalah orang yang paling bungah dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kemiskinan yang mereka alami itu adalah pilihan hidup bagi mereka orang-orang berilmu. Coro Imam Syafi'i, wong alim kok kere itu pilihan hidup. Tapi wong bodoh kok kere nasib saudara-saudara. Lah nek para ulama-ulama mbiyen jane nek gelem mungkin nggih saged ngasilno yatra sing kathah saged. tapi luweh sebab tiang tambah alim tambah alim tambah pinter tambah pinter kelebu nang dawe kanjeng nabi man aqyasunnas ya rasul sinten tiang sing paling cerdas tiang nang alam donya rasulullah jawab aksaruhum lil mauti zikron, wong sing paling akeh mikir matine wa asyadduhum lahu dan lan luweh paling sregep mikir sangune Akhirnya pilihan mereka adalah kados Habib Abdurrahman niku didhawuhno Habib Syekh simbahipun Habib tiang-tiang kados ngoten niku disebutaken fausribat makna dhomiri sya'ni fa'uridat filhani bil alhani wong-wong sing soleh-soleh niku wis manjing rasane wis manjing sari ilmune ketinggal inti sari ilmunya itu wonten Lah inti sarina ilmu niku napa? Dipun campur atine dening Allah makna kalimat annahu la ilaha illallah. Yang niku nek pun inti sarine ilmu gadah niku isi atine pun kalimat la ilaha illallah, ya pun cetok. Uripe niku tentrem, masih ora duwe apa-apa. awak dhewe niku duwe sembarang ning kok arep tentreng angel. Wis muga-muga mawon sugih tentrem-tentrem. Nah, ten piye amine sugih apa tentreme niki? Fa iza qasatta baital ma'i nek panjenengan duwe keinginan masuk ke kamar kecil li qadail hajah tujuane kanggo nuhoni hajat ngono mawon nggih nuhoni hajat niku paham kira-kira hajate wong ring kamar kecil niku napa? Nggih ora usah dibahasakno wis yakin padha ngertine mawon. Masa ana kering kamar mandi lapo anu ngelu mangan mie. Ya ora ana mangan mie ring kamar kecil. Pun paham nggih? Lah Faqad din fid dukhuli rijlakal yusra. Nek jenengan arep lebu kamar kecil, dhisikno sikil sing kiwa. au badalaha lauqat kutiat au lauqata'at dasanipun nggih saged utawa nek sikile sing kiwa niku altuglu maka gantinya umpama nggawa tongkat nika tang tongkat sing kanggo nopang kaki kiri dimasukkan dulu plek ngono carane baru kaki tengen nek penyelidikanipun kula zaman ngaos riyen para yai niku nek nerangaken sebabe pada waktu niku nggih hubungane niku kalih supaya bau yang pertama kali masuk sing ngagetno niku sing ngambune alseng kuwek sek niku itu bagaimana tidak tidak masuk ke dalam jantung paru-paru kita paru-paru kita bro sikile kiwosek wafil khuruji rijlakal yumna nek sikil tengen sing medal riyen klek apakah itu cukup kamar kecil tok pak sing disuruh sing dipun dawuhi bab mlebune sikil kiwa medale sikil tengen jawabane wa mislu baitil ma'i kullu ma laisa syarifan wis pokoke setiap panggenan sing boten dimulyakno cara syariat niku carane mlebu ya kudu sikil kiwa umpama kepeksa nonggon sing biasa gemaksiat sampeyan nek mlebu ya sikile kiwa kepeksa lho ora kok napa mlebu rene wis lillahi taala Allah wis mlebu kon maksiat lillahi taala walau kharaja min mustaqdirin ila mustaqdirin kudima yasaruhu umpama nganti umpama niki kamar kecil itu terpisah sing kangge mandi karo kangge sanese mandi niku terpisah mlebune ya padha mriki kiwa engko sing siji ya kiwa nggih diusahakno ngoten niku nek saged dhuwure niku diparingi alat alarm khusus nek kapan arep buka lawange niku ana swara no kaki kiri nde. insya niku insyaallah engko kelingan. Kok jawabe ngono, iya nde. Wala tastashab syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Nek jenengan mlebet ring kamar kecil, jangan membawa sertakan sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada nama Allah dan Rasulullah. Ahbabul Mustafa. Eh, Al Mustafa niku kanjeng Nabi nama Rasulullah. Rasulullah niku gadah nami niku 200 luweh. Nek jenengan kepengin ngerti kitab Dalail Khairat niku wonten. Lah Al Mustafa niku nami kanjeng Nabi. Lah sampean duwe klambi tulisane Ahbabul Mustafa. Arep masuk kamar kecil copot Mas. Copot. Iki tenanan kok. Nek kaya kula wis njaba ora usah sing penting dodone ahdabul. Iku maksude kowe ndi panu tulisane abal ngono ya banget niku. Jene ya ora pas ngono ustaz duwe panu. Umpamana ya rata. Nggih. Sebab nek beto ngoten niku hukume makruh panjenengan sedaya kalih kula monggo sareng-sareng hati-hati. Zaman akhir niku ngegungno ngegungna napa Pak? Lalu ngegungna syairullah tanda bukti keagungane Allah sakniki sampun jarang. Nggih, zaman riyen pun nate kula sebutna teng pengajian Al-Hidayah. Zaman Nabi Soleh niku Nabi Soleh gagah tanda keagungane Allah arupa untuk Nabi Soleh ditantang oleh umat. Eh Nabi Soleh nek memang kowe nabi tenan. Iki ana watu. Tulung tokno sangka watu iki unta. Akhire untane delalah metu tenan sangka watu niku. Watune ya kroncal-kroncal kaya wong lairna niku. Kroncal-kroncal metu unta, untane Na Naqatullah. Eh para umatku kabeh, iki untane Allah. Tondo bukti keagungan Allah. ora kena mbok larakno, ora kena mbok larang nek mangan nok ndinggon jarke. Wah, dadi unta niki bebas terbang. Warep mangan gone sapa ae kudu dijarke. Lah umate Nabi Saleh malah disembelih daginge didom. Lah zaman sakniki niku wonten model-model ngoten niku. Makane Allah ndawuhaken waqul lan akhadna bi setiap orang itu diparingi siksaan tergantung dosane masing-masing. Kaum Nabi Saleh wani mateni untane Allah. Nabi Saleh ngendikan, "Titenono telung dino Kang." Ngoten dawuhe Gusti Nabi Saleh. "Eh, tunggunen telung dino telung dino tenan." wonten suarane malaikat soihah disebut ke soihah niku dibentak malaikat ning jibril malaikat itu disentak biar mati kabeh goro-goro wani napa wau Pak nyembelih pondo bukti keagungane zamane Kanjeng Nabi wonten teng luar negeri pendeta ngobong Quran kobong wonge mati terpanggang nong jelo napa mobilipun piyambak mbuh jenenge niku olet-olet ngono lho model iki. Ning mboten owel lho, mboten ndek owel mboten. Ndek owel kaya kaya kaya kula sithik. Niki nak misah estu niku kita tahun 2010 wingi lah gongso. Niku tiange al Quran, alhamdulillah Gusti Allah nuduhke dalan. Kobong nak jero mobile saudara-saudara. Amin hati-hati, niku tanda bukti keagungane Gusti Allah. Wong wonten setunggal wali niku. Kula kesupen namine ya wedi arep tak sebut nek salah. Wonten setunggal wali subhanallah siji tempo mlampah-mlampah wonten tulisan sing isine niku tulisan kalimate Allah. Mungkin nek mboten lepat nggih bismillah ngono mawon. Akhiripun kanthi kalih wali niku wau dicipuk tulisan niku. Arep dipindah teng pundi mawon mboten saged. Akhiripun terpaksa dipun napa? Dipun untal, dipun inum, dipun dahar. Goro-goro ngoten tiyang kala wau goro-goro mulyakno namine Allah yang berserakan. Nah, sak niki kan kita malah sengaja seolah-olah undangan ana tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Nek pun cetha niki mesti mboten muhtaram sesuatu sing ora mungkin dimulyakno. Mosok nek jenengan duwe napa kartu undangan nganten kok ngantek sampeyan simpen nang dhuwur lemari ngono mboten mungkin nggih. Rampung ya diuculke dibuang ngono mawon. Lah nek kira-kira akeh dibuange luwe HP mboten usah dipun paringi kalimat-kalimat ngoten niku. Termasuk nama-namane Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi namine termasuk niku wau Mustafa. Lah niku dicopot riyen nek saged namung mekruh, tapi aja gampang no makruh. Wong nek gampang no makruh, mundak dadi gampangne barang sing haram. Ana wong wadon delalah kaose niku keliru wae adine. Ketok gegere sampeyan rengeti lewat sepion. dineti kok sepion Jane nek itungan syariat ngeti ketok sepiyon iku ya ora dosa langsung iku ya ora. Tapi nek sampean gampang ke, engko slot suwe slot suwe. Wah, sepion iki kurang tenanan nyoh, ngono langsung timun. Iku gara-gara napa taladut karo perkara sing ketoke sederhana, tapi akhirnya tetap kebablasan. Biasane nginjeni wong adus, terus kok slot suwe ya ngaduk wong adus. Dadi sing dosa-dosa cilik iku nek digampangno akhire kebablasen dadine ning napa nglakoni dosa gedhe. Wala tadkhul hasirar ra'si. Aja sampe mlebu ring kamar kecil kanthi keadaan sirah niki kebuka. Sebabe napa dipun terangaken lil amni min adzal jinni supaya aman sangka jin sing manggon nok kono iku tapi tetep kula aturke jin ngeten iki ya durung mesti jin sing elek tapi tetep walaupun jin niku mboten sedaya elek sing dikuwatiri nek jenengan kena kesalahan mangkane nyuwun ngapunten mawon biasane wong niku aja ceroboh jin niku wakila senengane niku kulit telur, balung-balung. Sing biasane dibuang nok nggone tempat sampah. Lah kadang nek nguyuh kan ngoten niku turu taru turu taru tur. Ora ngerti ku lagi jine lagi dolanan nang nang tung lho. Lah bar niku rumangsa nek diuturu-turu niku wae. Apa yang terjadi? Plak. Nah, jadi umpama al-abu ya. Paham nggih? Jadi umpama apa mawon iku ngerti carane. Lah termasuk nek ngeten iki para ulama, Imam Nawawi lho niki sing dawuh. Syekh Nawawi Al-Bandani yang dalam nyarahi dawuhaken, nek mlebu kamar mandi niku sirah niku ditutup. Ya ora usah nggo kethu, mosok oh, kethu ngeten iki mlebu sisan nggo ridak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo aja. Yes, cukup lah. pamane ditutup kalih nopo kalih ngeten niki ditutup wala hafil qadamin aja ngodhok sikile aja ngodhok sikile nek saged nggawa serandal sebab napa li tahaffud minan najasah supaya sikil niku direksa sangka najis apa maneh para hadirin sing lebu kamar kecil niku bocah cilik sing boten dipun kerentangi kalih wong tuane tulung niku diusahakno biasane kita gampang oke wis ngono nang pipis dhewe pipis dhewe turu turu turu lah sedangkan sing dipipisi niku nggon sing atos mengke diterangno teng wingking nek pipis nggone atos niku mekrum nek iso aja bab napa nimbulke rosas nimbulke cipratat Jadi diupayakan umpama kok nganti prat, Lah sikile kan kengeng Lah kita angen-angen nek jenengan mudeng hukum mungkin metu selamat ngerti nek kecipratan dikebyur pertanyaane nek bocah cilik piye? Lah maka dibuatlah sedemikian rupa kamar kecil itu kira-kira ngasio bocah cilik kek bocah lemu kek bocah gering kek wong tuwek kek metu selamat termasuk sing perlu kula aturke masalah ulah kulah niku hitungane minim nek saged minimum niku dua kulah hitungan dua kulah niku kubus nek cara gampangane kubus niku sing intine panjang lebarnya sama dalamnya itu 60 cm atau nek hitungan dirok sak dirok punjul seperapat 60 cm iku nek carane jenengan mosok anggere setiap masuk kamar mandi nggawa meteran. Lah carane gampil, ngeten kula siasati. Niki nek jenengan ngitung, maaf lho ora ngetokno kulit kula putih niki ora, sampean niku ora sang ngono ah. Kula niku kan dadi ra kepenak iki lho. Paham nggih? Niki sampean sekali mawon, sekali mawon ngitung. Jenengan mungkin nek dugi ngriya beto ukuran meteran niko dari mulai pucuk driji tengah niki nganti sikut niki sing genatos niki sampean ukur niki kira-kira nek kados kula niki alhamdulillah tangane termasuk mu'tadilul khilqah medono kedadiane 45 cm maka disebut kulah niku satu dirok seprapat nek satu dirok seprapat jumhurul ulama suidak sentimeter gen kula niki pas satu diroknya 45 tambah seprapat sama dengan suidak lho tangan pesenan masalahnya kita tangan ora sembarangan lah sampean hitung ana wong kula gadah kanca niku 20 nganti 50 cm ya ana 55 ya wah gini Sambil duwe apa-apa hati-hati nek kumpul wong ngeten iki. Panjang tangan. Mau <laughs> nggih gantel iku ra ketok ngono lho. Lah sampean ukur sekali mawon. Nek pun sekali kira-kira kados gen kula 5 cm. Untuk mencapai 60 tinggal saya tambah berapa? Nek kula dumugi setunggal niki ditambah dumugi hitungan epek epek Dadi nek kula masuk ke kamar kecil saya tinggal gampang nemplek no niki gula dek tambah seperapat ono ora nek ora berarti niki mboten banyu rong nek mboten banyu rong niki umpama kecipratan najis walaupun sitik asal niku mboten najis sing termasuk najis sing daruroh banget utawa najis sing makfulah sebab likus ceritana zuli intinipun kangge umume ana mawon nek kira-kira niku kurang saka rong kulah sampean perhatekno kulahe manggone nok ndi nok ngisor nok ngisor kamar mandi kono iku rata-rata sing nganggone sapa wong umum lah bayangno nek wong umum nek wong umum niku hitungane wong umum kula tak tanglet akeh-akehe tipis niku ndodhok napa ngadeg napa ambek mencolot halo Wong sampean ana jawabe mentolot ngono ku. Mestine umume mbek ngadeg sebab rata-rata mboten niru akhlake Rasulullah, mestine ya ndodok. Lah niki ngadeg. Lah nek ngadeg kira-kira nek pipis mrono nyiprat tekan kulah apa Nek tekan kulah, banyune kurang saka rong kulah, amit sewu, mutlak najis niku. Mboten saged digunakno kangge kebok sebab niku maul mutanajis. Tapi nek banyune ana punjul rongkulah, masya umpama kecipratan sithik, asal mboten tahayyur, asal mboten rubah wernane, rasane, rupane kenging digunakake. Nah, kanthi mekaten kula emotaken nek saged Nek kira-kira jenengan masuk ing kamar mandi, satu yang perlu diperhatikan, ukur kulae sik. Tep. Ki ya sono bahkan punjul. banyune piye diambung sesing sawang langsung nek sesing ya walaupun banyak ya tetep niku jenenge mengalami perubahan lah nek diambung mboten pesing terus diincipi rasane uyah ki apa ya dalem ya watakane kecut ngono mawon watakane lho watakane kecut lah kok rasane kok bau u <laughs> bau unyoh saudara-saudara utawa warnane warnane kok rada aneh kuning-kuning utawa rapat oh nah berarti rubah nek rubah masih kulae gedhe tetep boten kenging kecuali saking gedene kula sing sebagian rubah turae sing rubah niku kok dikira-kirakno ana punjul saka rong kula sing punjul saka rong kula sing boten rubah niku kenging digunakake ayo meniki ngaji fikih ya rada angel makane ya sitik-sitik. Dadi intine diteliti sik. Nek pun diteliti kira-kira banyune kok nek khususe niku lho nek teng pom-pom bensin niku kulaine kan cilik manggone nek ngisor metingil. Lah nek pipis mesti do Kenapa kecipratan wujud rosas bahasane. Tinggul rosas tadi ada percikan masuk ke situ berarti ngati-ati mawon nek pipis aja nggunakno banyu iku. Nggowo apa banyu aku wa kon Wah, kula tuku dolan nek ora pengen tuku, kono iku wonten kran diuripna panjenengan mendhet saking siduk, ceduk niku sampean kumbah khusus kanthi banyu kran sing anyar, sampean pendet banyu saka kran niku aja sambo kula. Yang lebih baik nek jenengan besok gadah pom bensin, Allahumma. Wah, nek bangsa ngonten niku amin ngono kira-kira wong semene duwe pom bensin kabeh iku sak solo ya kakehan pom bensin. Umpama jenengan besok gadah pom nek gawe sing hati-hati. Berikut kira-kira umpama ana bocah cilik mlebu selamat masjid khususe. Ngapunten mawon kados teng ngene masjid agung niki alhamdulillah wonten metode untuk menyelamatkan. Nek metu saka nggen titis wonten kotak banyu sing kanggo sikil niku wae iso kira-kira nenggelem riku. Ning sayang nek lewat kono mencolot. Lah niku diupayakan banyune niku kudu kebak sekirane kono punjul saka rong kulah umpama digawe gebyur sikil niku mboten gampang rubah. Lah niku takmir masjid niku khususe ngoten niku jenengan nek kira-kira nakmiri masjid ya kudu sing ati-ati pol niku bab niku. Lah ampun diangen-angen lah sareng-sareng. Mudeng banget. Lah ya sing ngene kuwi aja. Ngaji ya ngene kuwi. Ketoke mudeng guyang-guyu wae. Lah mbah Aduh, aduh. Wakul intaduhul bismillah. Nek jenengan badhe mlebet kamar kecil, ngucapo kalimat bismillah. Ai atahas sonu minasyaiton wala tazid arrahman rahim. Ngucapnone bismillah tok aja ditambahi arrahmanir rahim sebab boten muktadul hal. Boten patut bismillah. Ngono mawon. Ustaz Mus'ab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah <laughs> malah tekan bindi Bismillah terus ditambahi A'udhu billah minar rijsin nijsi kasrin nun al khabisil mukhbis asyaitonir rajim nek kira-kira kangelan ya bismillah A'udhu billahi minasy rajim nir rajim niku nek arep lebu nek arep metu dipun dongaake wa indal khuruj ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni nek kula nate diajari guru kula segote benten Insya Alhamdulillah tadi azhaba annal adha wa afahni Ini kalimatnya Tapi nek niki غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني nah iki lho metu saka kamar mandi niku merasa martun nuwun kalih Allah alhamdulillah Gusti martun nuwun panjenengan sampun ngelungaake saking kawula perkawis ingkang larakake kula napa niku ya iku iku mau kok umpama niku tesih walah ya Allah mumet sampean pirang yuto niku kanggo piye supaya ana wong ora iso pipis dadi pipis. Nggih napa mboten? Kula nate maos bukunipun Habib Novel niku wonten tiyang Zeu ing dalem bekti marang bapake niku wonten teng Arab niku. Bapake niku sakit ora iso nguyuh. Ditumpakno mobil arep digoreng rumah sakit kaduan nggone. Gembur-gembur bapake. pengen disutna kok dicoblosi panggonan piye supaya iso metu dhewe banyune warane nemen numpak mobil sisa. akhire anake terus mandap saking ora kuat mireng suwarane anak kalau nyedot al pralono disuwedot suwet ngoten pakane langsung aduh alhamdulillah alladzi azhaba anil adza metu kabeh akhire didongakno tak dungakno nang uripmu barokah akhire tiang niku uripe diparingi mulya wabil khusus dunya nganti akhirat lho niku lho barokahe marang wong wong tuwa kula kelingan kala siang wau kula maosaken hadis dateng rencang-rencang Kanjeng Nabi niku nate ditangleti tiang untuk izin derek perang. Ya Rasul kula derek perang pikantuk betul. Dijawab, ahayun walidak, apa bapak ibu murid? Injih ya Rasulullah, fa, fa, fajahid. Nek memang bapak ibumu ijeh, kepada keduanya lah kamu berperang. Oh, ini aja salah paham. Oh, berarti aku mulai mampungi pak aku. No. yang mboten ngoten fajahid niku dimaknani wonten makna kalih dening Imam Abi Jamrah. Napa? Entekno kekuatanmu kanggo ngladeni wong tuan. Ngantek tili-tili. Sing nomor loro entekno bondomu kanggo ngongkosi wong tuamu. Niku kata-kata fajahid niku maknane kalih niku. Entekno tenagamu, entekno donyamu kangge napa wae? kangge bantu tiang sepuh. Bahkan dipun sarai dening Imam Abi Jamroh termasuk tiang sepuh sing sami pangkate kalih bapak ibu kita inggih punika jid wal jidah. Simbah. Simbah niku kegolong tiang sing nek jenengan gajah tenaga ayo dintekno tenagane. Ayo dintekno duwite kanggo bunga nombak niku. Mboten terhenti kare wong tuwa tok niku mboten. Nggih muga-muga awak dhewe niki dipernahno ngono. sakit bantu tiang sepuh Allahumma saya pernah dijak curhat Pak Dullah kulo niku gadah tiang sepuh adik-adik kulo niku mboten purun bantu kulo tok sing mumet kulo nggih jawab kepenak Bu umpama jenengan diparingi mutiara gedene sak aku iki umpama ana mutiara semene gedene ki nggih tuku Indonesia iso niki semene gedene tapi Sementen iki umpama rupane mutiara sing dijanjekna Allah kangge tiang sing bekti ring wong tuane. Sampeyan dingedhat. Kira-kira pripun sampeyan? Wis langsung kula pendhet. Kabeh napa setengah sedaya tenane. Iya. Nyatane kenging napa sampeyan geger? Gine apa kok wong tuaku ora dibantu adik-adikku? Kalau kita dikasih kesempatan syukur cekel kabeh, adine sampeyan ngewangi syukur alhamdulillah ora ya berarti ku jatah kabeh sampeyan. Aja malah ngono anu dhewe ndas ra patut padha-padha anake lah. Wis tah sing sabar, sing ikhlas, mung terkadang niku cobane wong oleh derajat nang akhirat niku wis apik dipaido wong. Nek elek dipaido iku ora coba niku. Niku rahmate Gusti Allah wis apik, wis bekti dipaido. kan ono wong anak sing wis khidmah karo wong tuwa sak boleh oleh-oleh niku diunek-unek notok karo wong tuane niku nek gelem sabar derajate munggah dedel kadang kan cobane kan ngoten wong tuwa niku lucu saben dina dingei mangan anake sing A lawahe macam-macam dina Senin iwak pitik dina Selasa iwak kebo dina oh, kok kebo nok kene ora ono iwak sapi dina Rebo iwak iwak iwak laut dina kemis iwak oh, oh iwak sungai dina jemuah iwak-iwakan dina setu wis macem-macem, niki ora tau ketok napa meleh nek kita ngadepi amin sewu lho amin sewu niki wis tak ngenyah amin sewu khususe wong tua ibu karena memang wong wadon niku diparingi penyakit kali Gusti Allah iki wis gawan namine yakfurnal ihsan rodok gampang ngufuri. Lah ning kene anake sing aku kumpul Mas yo iwak buwendina yo. Anake si saka Sulawesi. Kirim lewat SMS, lauk tau. Halo, halo. Lewat SMS artinya kok lagi omongan tok. Bu, mengke kula kintun iwak tengiri, Bu. Lagi SMS tok, niku wis anakku sing bewa apik tenan. iku lagi SMS lho. Durung durung nyotol iwake teko dereng. Anake sing sithik sing sandinge mau sing bekti. Ngeten iki nek mbahasakno aja mumet. Keikhlasan panjenengan diuji ya ngoten niku. Nek kira-kira dipaido, kira-kira ora dianggap. ijek kelas ora. Nek isih kelas berarti kelas tenanan. Oh. urusan karo wong tuwa niku mung dipesti kalih Allah lil walidaini ihsana. Ojo sampai karo wong tua nuntut hak. Karo wong tua niku wis gampang ngono. Nggih, nggih. Kula nanti ngaji kali Habib Fa Habib Fahmi ponakanipun Dora Habib Syekh. Anta wa malu kali abik. Lah niki monggo diangen-angen sareng-sareng. Kuwe karo bondomu iku kanggo bapak ibumu. Jadi nek awak dhewe kira-kira ana wong tuwa ya sanggep wae sing nek omahe sampean iku bapak ibu. Kula piyambak le latihan, jenengan ya ayo latihan bareng-bareng. termasuk nek wonten guru rawuh tengene jenengan yo anggapon niku wau wong guru niku ngungkuli wong tuwa yo napa mawon sing nek gone sampean bila perlu nek sampean nyugati kok sampean melu mangan ijin sik yai nyuwun ngapunten kula tak nderek mendhet niki wis monggo wekmu kok nggih tapi sebab jenengan rawuh mriki niki hak panjenengan ngono aja kok dadal-dadal Delalah kiyaine iki ya seneng mangan to sampeyan itu tok. Eh, eh ora gegak-gegek nindir supaya ora jipuk neh. Ya mboten ngoten tiyang sepuh nggih ngoten. Syukur-syukur nyaosi hadiah yang sepuh aja nganggep niku wae iku agep apa iku hake jenengan. Ning diaturno kanggo ibu itu berarti hake ibu. Nek ngaturi hati-hati ojo kelebu al yadul ulya khairun min yadis Nek kira-kira ngatur ibu, aja sampai ndadekno ibu niku ring nampa kira-kira nok tangane nok ngisor. Niku nek selot suwe suwe suwe sampean mah itu kok. Mun selot suwe nek ngobahi nah nyah nyah de nyah de nyah de nyah de. Ambek diwi iwi iki ngoten niku. Patute mboten nek ngaturi wong ngeten. Ibu alhamdulillah jenengan rawuh mriki kula dibukakno rezeki kali Gusti Allah niki kagem panjenengan. Monggo lho ngono. Dadi wong tuwa jibuke iku sangka dhuwur. Ngono, ngono niku diangen-angen diramalno. Muga-muga no keberkahan. Aja mana amin. muga-muga mawon. Iki pun jam 3.25 iki. Kurang semenit. Ya. Wa abqa fima yanfa'uni lan dipun aturaken man marang Allah, martun nuwun marang Allah sebab napa? Allah ngijeke napa sing manfaat kangge kita. Sing ora manfaat ditokke, sing manfaat ijeh. Umpama sampean bebucal ngono sak ususe metu piye? Halo? Halo, halo? Halo, halo? Mboten penak to? Nguyuh ngono selange tiba ngono terus piye? Lah nek ora penak to? Alhamdulillah sing perlu dibucal ilang, sing ijeh itulah yang manfaat kangge kita. sing dipun maksud mayan faunine nek kene kuwatul makul wal masyrub wa yusannu an yakula inda dzalika aidan ghufrana kama au dzalasan kama nek menurut imam imam wanai dawuhake ngucapnone ghufrana kane ping pindho napa ping tiga wayam bagi anta mudda annablah sebaiknya lah nek jenengan masuk ring kamar kecil niku nyiapake nabel nabel niku watu peper halo hmm deso deso ku ketingali modern ning malah deso ya sebabnya ngeten para hadirin istinjak niku alias istinjak mudeng ya iki kira-kira mbok jawab ngono lho mudeng badan istinja ngono mawon rada istilah iku bahasa Arab. Ngono nek ora mudeng ya mau diajar apa njak-njak ngono, mbok apa njak-njak. <laughs> Istinja niku luweh saene ngumpulke perkawis kalih. Napa? Nomor setunggal nggih, wayus napa wayas tanji istinja niku bisalah sati ajarin yang tibihinal mahallu summa yudzi'aha bima'in. Nek cara teng bahasane takrib teng ngene Raful Qorib niku nek istinja niku sing paling sempurna niku nggunakno watu dhisik telu utawa siji ning iso digawe sisinya ada tiga siji ning sak meja iki Halo siji ning sak meja iki dadi kene iso kene iso kene iso guyu bandere ngono paham nggih utawa telu lah niki bakdo niku bakdo diginakaken ginakaken damel istinja baru disempurnakan digebir kalih toyo ngoten carane niku sing paling sempurna lah kesunahane niku nek arep mlebu ring kamar kecil niku nyiapno niku sik sebab disuk dipun makruhke isti'anah dimakruhke nok kamar mandi jaluk tulung karo wong weh andu ende woi watu nende ngene ku ora patut banyune kurang nde ngene ku makruh hukume aja meneh kok mrene nde lah nek mrene nde wis wah iku musibah sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia punya kecuali kali garwane garwane niku sunnah muajjid lho itu tenan kanjeng nabi niku sareng kok nek siram kali sayyidatuna Aisyah ning ya iku ana syarate kanjeng nabi mboten weruh itu dan Siti Aisyah tidak weruh situ paham nggih ya sembuh piye carane wallahu alam bisawab wong kula rata ra tau Rasulullah kok ya ora mudeng. Lah, niki ben jenise napa, Pak? Watu. Memang watu. Nek teng mriki disebutnya mim madarin. Gunakno bata. Tapi watu niku wis watu lah sampeyan istilah watu maksud tak contohno iki watu ngono ya ora patut kabeh ngerti. Ning saged sanese watu saged ning sarate, ana apa Kena gunakno liyane watu syarate papat. tisu ora masuk. Halo. Tisu ora masuk. Napa? Nomor siji kudu perkara sing jamit sing atos. Watos apa ae wesi atos. Lha iki takok tenan kok. Kayu atos. ngulon ini nate pengajian nak gunung kidul no iki kok krungu tekan gunung kidul kok aku dicemesi wong gunung kidul kula lewat hutan jati ana wong ku memeluk jati ini tak pikir lho jati kok dipeluk nguyah jeblit ya Allah aku lah pahami kok lebar iku aduh wis rasa tak critakno dadi ngoten iki hmm terbarane jebule Bliku bliku. Lo melau yo. Lah kenging mboten ngosek. Nomor siji syaratnya kudu atas. Nomor loro kudu suci. Atas ning ora suci. Ono. Letong garing. Lagi ono tenang kok. Kok ngguyu ki. Kok ya tau. Kalau gajah aku wonsor ning. Alah rasa tak cerita no aku. sampean tambah iku. Ngono sing dieling-elingi bab iku tok. Mau Pak Dula bahas apa ngono wong peper ngadeg ngono kuwi. <laughs> Tekan apa, Nomor siji kudu sing watos, nomor loro kudu sing suci, nomor telu sarate kudu sing iso bersihno. Atos suci ning ora iso bersihno, apa contone kotor? kaca sampean damer peter Proyam ah. <laughs> layu tekan dindi mudeng mboten sing nomor papat sarate ora watu ning kena digunakno suci atos iso ngilangno Nadise. sing nomor papat mboten muhtaram indah syar'i mboten dimulyakno cara syariat apa ana atos iso ngresikno suci ning dimulyakno ana roti atos iku bahaya meneh nek sampean gunakno peper diroyok semut saudara-saudara paham nggih uh ati-ati niku ku nek sampean bangsa peper ati-ati ndelok sik aja dumeh atos mik <laughs> atos kok mik ora ana suara tes-tes ora Berberane kok bong dus. Ki aku cerita ngene ya wedi ya. Ini gak nona itu aku rawani yakin rawani. Ki sebabnya Habib Habib Syarif ya jangan ngapunten mawon. Sesama Habib jangan ganggu gitu ya. Beliau Habib Syarif mulahila kalau Habib Abdullah as Ya. Enggak Lah sampai Rasulullah dawuhaken ngeten. Liqaulihi ittaqul mala'in al mm, wa'idun nabl. Nah, niku wadah sabdane Kanjeng Nabi. Wediya sira karo saling melak orang wong-wong wong sing senengane ahli nglaknati. Wa'idun nabl lan padha nyapono nabl niku wau Watu peper nek arep setiap masuk ke kamar ke kecil qabla qadha'il hajah wallahu alam بالصواب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمسلمين نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب ذا بص السحب والحمد للإله في البدء والتناهي wonten pengumuman pengumuman pertama nggih kula nyuwun ngapunten ingkang biasa nderekaken minggu kliwon insyaallah mejeng minggu kliwon milai wonten teng pondok sebab mangke minggu kliwon ngajine dikelilingaken madosi panggenan sing memang boten biasa wonten pengaosan. Ingkang malam ingkang minggu kliwon benjing insyaallah wonten teng Al Insaf kula aturi menawi wonten sing saged rawuh. Lah niki malah wonten SMS saking pendengar Al Hidayah wonten pertanyaan, wanita nggih peter, Pak. Jawab mawon kadose. Oh, <laughs> wong kula ya dereng nate dadi wong wadok ya. pun cekap semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh